hartelike goeiemiddag allemaal wat ingeskakel is. Daai was Ray Conniff sy instrumentele liekie Memories are made of this. En uh, ja, dit is hoe die big band klanke geklink het op daar die dag. Ek praat baie van daar die dag en jylle weet waarna ek verwees. Ek praat van van, ek sal sê van die vroege vijftigs tot so'n laat 70s, die era daar, dit is waar 99% van my muziek kom uit daar die era uit. Right, jylle luister na treffers van Tuka tot nou, minder tot nou, meer van Tuka, <laughs> maar uh, ja, amal is uh, pret, lekker om te luister, en as jou voete ek, maak so'n Hoekom sê jy nou, jy sê teen jouself beklei? Ok, ons gaan afskop met een groepie, ek dink hulle is net twee in die groep, uh, die, die, die liekie sy naam is Breathless, en is een liekie dier die Ierse popgroep, uh, The Course. Nou, ja, is verbaasend, as, as ek so dier my luister gaan, om te sien, 99, eh, of nee, maak het uh, 88% is either Iers of Nederlands. Snaak so baie van daar die li li liekies treffers word in Suid-Afrika. En uh, ja, en ek speel net treffers hier so. Uh, eh, as hy nie een treffer was, nie speel ek om nie. Um, en dit is in juni 2000 is hierdie liekie vrygestel of uitgerik as die eerste enkelsnit van hulle derde atelieralbum in In Blue uh, dit is 2000. Uh, eh, Breathless is saamgeskryf en vervaardig dier die bekende muziekvervaardigers Robert, uh, Robert John Mood Lange en uh, wat onder andere vir Shania Twain en Brian Adams en Def Leppard het hy ook verafvaardig. Nou Breathless is een popliekie met lirieke oor verleiding. Breathless. Breathless. Hy het uh, nummer 1 in die Tsjechiese Republiek, Pole en Verenigde Koninkryk bereik. En uh, uh, hulle enigste Britse top-topper, top-topper, soos hulle het noem, uh, tot op datum, dit was die 33ste topverkoper enkelsnit in die Verenigde Koninkryk in die jaar 2000. Ok, ons luister na die koers en die liekie is Breathless het asem, en dit is min of meer waar ek is, ek het moes nou vannacht hier hierna toe beweeg het, om gauw betijds in te skakel. Lekker luister, Breathless, gesing dier die Kools, en dit um, open ons program vir vandag. Volgende, Claude King, hy is op 5 februari 1923, is hy gebore en hy is oorlede 7 maart 2013. So dit sal om 90 jaar uitmaak, eh, precies een maand na sy verjaarsdag, is hy toe oorlede, 90 jaar en een maand. Hy was Amerikaanse country muzieksanger en een liedjeskrijver, vooral bekend vir sy 1962 miljoen verkope treffer Wolverton Mountain. King is gebore in Keithville in die syde van Caddo Parish, eh, syd van Shreveport in die noordweste van Louisiana. Op die jong ouderdom was hy geïnteresseerd in muziek, maar ook in atletiek en die buitenlewe. Hy het die kitaar gekoop op die ouderdom van 12 en uh, alhoewel hy moes leer speel, was eh, die meeste van sy tyd gewei aan sport. Hy het uh, bofbalbeers aan die Universiteit van Idaho in Moskou, Idaho ontvang. Nou, uh, van 1942 tot 1945 het hy tydens die Tweede Wereldoorlog in die Verenigde Staten sy vloot gedien. Nou kom ons luister na, ek het die plaat genoemd, en gesê dit is sy groot, groot treffer gewees en dit is Wolverton Mountain waar wie uh, something uh, wat is die ouse naam? Uh, eh, ach, dit is my nou bijval maar in elk geval die pa van die dochter sit daar boe en hy hou jou dop Clifton Clifton Clouder, dit is hy uh, Claude King, Wolverton Mountain They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife. Cause Clifton Flowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips are sweeter than honey. And Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers. If a stranger should enter there, all of my dreams are on Wolverton Mountain. I want his daughter my wife, I'll take my chances and climb that mountain. No cliff on clouds, he might take my life. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds for strangers should wander there. I'm going up on Wolverton Mountain. It's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so. Her tender lips are sweeter than honey. And Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers if a stranger should wander there. But I don't care about Clifton flowers. gonna climb up on his mountain. I'm gonna take the girl I love. I don't care about drifting clouds. I'm gonna climb up on that mountain and I'll get the one I love. As hy, dis wat liefde aan jou doen jong, hy laat jou onbesgonne dinge aanvang en hy sê, <laughs> die hel moet hy Clifton Clouds, hy gaan op die berg klim en hy gaan hy meisie vir homself haal. Nou ja, good luck to him en uh, as hy dit recht krij, het hy dit verdien. Right, uh, volgende, Gert Smit. Hy is in december 1944 in Kreersdorp geboore. Sy eerste talentcompetitie het hy op die ouderdom van 15 by The Little Top in Durban gewen. Ek het nou die dag, toe sit ek een foto van die Little Top soos hy gelijk het in daardie jare, toe sit ek het op die uh, groepe, my uh, WhatsApp groepe, en uh, die reaksie was nogal baie wat het kan onthou, en amal het onmiddellik verwijs ook na hoe Scottie, Scottie's uh, fotograaf of foto, uh, de atelierkie daar so, en hulle foto's en hulle memories het hulle ook daar geplaas. Nou, uh, Gene Rockwell, dit is nou hierdie eindste Gert Smit wat ek van praat, uh, is verlede na een jaar, uh, na een jaar voor eh, met uh, kanker gediagnoseer was. Sy eerste groep was de Blue Angels, wat later in 1963 het hulle die Falcons geword. Maar uh, vir so lang as wat ek kan onthou was, Jean Rockwell maar altyd uh, in een rolstoel gewees. Uh, alhoewel hy gedierende sy optredes verkies het om te staan, nou wat hy nie lang kon doen nie, uh, eh, daar ek weet iemand, uh, hoekom hy in een rolstoel beland het, ek uh, kan nie, ek het die media doorgesoek en ek krij nie een antwoord daar nie. Um, dit uh, blik een goed bewaarde uh, geheim te wees. Nou natuurlijk sy heel groot treffer is natuurlijk haat, maar dis nie die een wat ons gaan luister vandag nie. Ons gaan luister na sy ander ook een groot treffer en die liekie sy naam is Guilty. All I'm guilty of is loving you. I've been accused, convicted and condemned The trial's over and now I face the end Is this your way of telling me we're through When all I'm guilty of is loving you You were the judge the jury all in one. You found me guilty, and now my turn. consider an appeal. For now you know exactly how I feel. Don't punish me for things I loving you Yes, all I'm guilty of Is loving you As hy, hy pleit skuldig Yes, your honor, I am guilty I'm guilty of loving you Gene Rockwell Oftewel Gert Smit Oké okay, um, Fleetwood Mac, Brits-Amerikaanse rockgroep wat in 1967 in Londen self gestig is. Uh, Fleetwood Mac is uh, gestig dier die kitaarspeler Peter Green, tromspeler Mick Fleetwood en uh, eh, kitaarspeler Jeremy Spencer. Um, ons gaan luister na hulle likkie You Can Go Your Own Way dier Fleetwood Mac. Fleetwood Mac isn't the right thing to do. how can I ever change things? Fleetwood Mac, you can go your own way. So, jy hoef nie saam te rein nie, jy kan jou eie pad vat. Maar, jy is, uh, eh, uh, eh, ek, ek, ek weet nie, as mens kyk na die samenstelling van die verskillende groepe. Nou, ek het nou net gelees uit wie het Fleetwood Mac bestaan en uh, eh, hy het nie een vrouwmens daar genoem nie, maar toch die hoof, of uh, ja, sy staan uit in die sang, ehm, um, Eh, eh, refrein uh, staan sy uit, daar is een vrou mens wat daar sing, maar hulle noem haar nie. Uh, snaaks. Um, ok, Guy Mitchell. Nou weet ek ook nie waar kry mense hulle verhoog name vandaan nie. Uh, jy weet, as jy hoor Guy Mitchell, sy rechte name is Albert George Cernik. Nou hoe kom hy uit op Guy Mitchell? ek weet nie, hy is op 22 februari 1927 is hy gebore, oorlede op 1 juli 1999, Amerikaanse popsanger en acteur, suksesvol in sy vaderland, die Verenigde Koninkryk en Australië. Hy het 44 miljoen plate verkoop, en sluit in 6 miljoen verkoopende enkelsnitte. Sy bekendste liekies sluit in My Heart Cries For You, Hard X By The Number en Singing The Blues. In die herfst van 1957 het Mitchell op een gelijkmaat, gelijknamige ABC as a eh, Guy Mitchell show opgetree. Hy het uh, ook een aantal rolprente eh, opgetree soos uh, That Redheads from Seattle to Gatis en uh, het ook op TV verskyn as uh, George Romek in die 1961 NBC Westerse speerreeks Oospring Smith. Nou ja, ons gaan na hom luister en hy sê in 1950 al reeds, dit is eh, so rikkie terug, uh, eh, 1950, Guy Mitchell, My Heart Cries For You. My heart cries for you, son. If you're in Minnesota, I'll be there too. You'll have a million chances to start anew. Because my love is endless for you. have to learn to live with the good and bad. Together we were happy, apart we're sad. This loneliness is driving me mad. Mitchell waar hy gesing het en hy het sê, my heart cries for you, dies for you, lies for you, wat ook al hy nog kan doen, dit is wat my hart vir haar doen. Uh, ja, dit is in 1950 wat die plaat uitgereik is. Die volgende groep is weer, soos ek net gesê het, die 90 per, of 88% eh, van ons liedere kom uit either Nederland of Nederland dan uit Ierland. Hierdie groepie is van Nederland en hulle is een sangdio wat bestaan het uit die De Vries Sisters. Um, dit is, uh, hulle bekendste liekies is natuurlijk Rio, Late at Night, Give Me Back My Life en uh, hulle verteenwoordig Nederland in die 1990 Eurovisie Song Festival met die liekie I Want To Share Everything With You wat in 15e plek geëindig het. Nou, ja, uh, Maywood is die groep, is die twee sisters se groepnaam, en uh, hulle, uh, het, soos ek sê, al die liekies wat ek gelees het, daar was groot treffers gewees, hulle het gemik, en hulle herken, en hulle sê, hulle mik vir die ebba klanke, hulle wil graag so geklink het, en die beeld uitgeleef het. Ons luister my hoed en die een wat ons gaan luister van hulle is um, Rio. Dis, uh, ek dink Rio, ja, ons het gestrand op, uh, wat is het, uh, wie wil een miljonair wees of so iets, wie is een miljonair, het hulle die vraag gehad, uh, eh, de Rio Blanca, Rio dit en Rio dat, waarvoor staan Rio? En dit sal wees rivier in die, eh, ek dink is Spaans of Italiaans of, maar in ander taal. <laughs> Ons luister, Mywood in Rio. Mywood in Rio. gesing Reeu. Jim Ed Brown, um, hy is 1 april 1934 gebore en hy is oorlede in 2015 op die 11de juni. Hy was Amerikaanse country sanger en liekieskrijver wat in 1950s roem verwerf het met sy twee sisters as lid van die Browns. Eh, die, die groepse naam was The Browns. Hy het later vanaf 1965 tot 1974 een suksesvolle solo loobaan gehad en is gedurende hierdie tyd wat hy hierdie liekie opgeneem het ook en uh, gevolg dier een reeks groot duet treffers met die mede country muziek sangeres Helen Cornelius tot in 1981. Nou Brown was ook die gasheer van die country muziek show Great Greats Show radio show. Een uh, gesyndikeerde country program uh, dit is uh, uit Nashville, Tennessee. Helen Cornelius is uh, wel, sy, ja, sy is gebore in 6 december 1941. Sy is ook een Amerikaanse country sangeres. Nou, Jim Ed Brown, waarvan die Amerikaanse top 10 bereik het, uh, is hierdie liekie, gedierende die 1970s en vroege 80s. Ons luister na uh, Jimmy Brown en Ellen Cornelius en die liekie wat hulle vir ons bring is Suddenly I look into your sleepy eyes. Nou, as ek net daar naam sê, dink julle nie, ek het nog nooit die plaat gehoor nie. Maar laat ek jou nou vertel, jy het en hy het hom ook saam gesing toe hy hom gehoor het. Hier is Jim Ed Brown.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 Then I feel your fingers running through my mind. As uh, suddenly I look into your sleepy eyes. Caroline, Caroline Esmeralda van der Leeuw, geboore 26 april 1981, Nederlandse pop en jazz sangeres, sy het in juli 2009 onder die verhoognaam Caro Emerald uh, met uh, Back It Up haar debiet gemaakt. Nou ja, soos ek sê, uh, reg in die begin het ek gesê, meeste van my plate kom van die uh, 50s, 60s en 70s af, maar hier is een baie onlangs ene, as sy is in 2009 haar uh, maak het. Die opvolg enkelsnit A Night Like This bereik nummer 1 in Nederland. Weer eens in Nederland. Emerald word gereeld geprys vir haar uitstaande levendige uh, eh, optredes. Op 3 oktober 2010 het Emerald die Nederlandse muziekprys Edison Award vir beste vrouwelike kunstenaar gewend. Ons luister na Caro Emerald en haar stijl is meer in die richting van die 50s. Jy weet hy, uh, eh, put another nickel in the Nickelodeon en, en die type, maar kom ons hoor, sy gaan vir ons vandag Liquid Lunch. Uh, dit is uh, eh, levendig by die uh, uh, Montreal uh, Jazz Festival wat sy om uh, opgevoer het. Hier kom Carol Emerald. was hy, Carol Emerald, sy sê, she's never had a liquid lunch. Wie, dit, waar begin die liquid lunches? Hulle begin as jou rep, uh, wat uh, producte aan jou verkoop, uh, jou in jou kantoor inloop, en hy gesels met jou, om sy heel nietste dit of dat te kry, en dan sê, uh, nou kom ons gaan eet uit, en daar begin die liquid lunches. Myne het nooit gehou vir net een lunchtijd van uh, eh, 1 uur tot 2 uur nie. nie. Ons het 7 uur, 8 uur die aande, het ons uh, die lunch afgesluit. <laughs> en uh, ja, uh, dit was uh, uh, natuurlijk een uh, liquid lunch. Jy het nie solids geëet in so lunch nie. Connie Francis is op die draaitafel en sy is geboor as Concetta Rosa Maria Francis. Franco Nero op 12 december 1938, Amerikaanse popsangeres en toonangevende vrouwelike sangeres van die uh, laat 1950s en vroege 1960s. Ja, ek dink is laas maand wat sy oorlede is uh, en uh, so uh, in, in 1925 van 1938. Um, alhoewel haar kaartsukses in die tweede helfte van die 1960s afgeneem het, het Francis' topconcert aantrekking geblei. Ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loopbaan, is sy steeds, o, oh, sy was steeds actief uh, tot een maand gelede, uh, toe sy uh, oorlede is. Ek het een tribute hier op die uh, program vir haar gehad. Nou, ons luister na Connie Francis en die liekie wat sy vir ons bring. Never on a Sunday. Eindelijk, uh, eh, Doris Duyse uh, eh, liekie is het nie?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 Die drie broerkies, hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Gibb. Uh, dit, uh, hulle was een van die meest suksesvolle uh, eh, muziekgroepen van alle tye en hulle is geboor op die Isle of Man in Manchester, Engeland gewoon en uh, het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle muziekloobane eindelijk begin het. Hulle wereldwee sukses het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland en een contract onderteken het met producent Robert Stigwood. Nou, ons luister na die Bee Gees en die een wat hulle uh, gaan sing vir ons is, jy is nie ernstig nie. I started a joke. Hier is die Bee Gees. Maar sy, die Bee Gees met een van hulle treffers, hulle het horrors treffers gehad en uh, eh, I started a joke. Nou hierdie groepie wat nou gaan sing, uh, hulle het maar begin uh, met die uh, groepnaam van Dave D and the Bostons. Nou ja, in plaas daarvan om so te bly, dat allemaal dit kan onthou, gaan hulle toe en hulle verander hulle groepse naam na Dave, Dee, Dozie, Biekie, Miek en Tish. Nou ja, dit was baie moeiliker om te hou, ek is seker, baie mense het hulle toe afgeskryf en gesê, nie, nee, dit is te veel om te onthou. Uh, hulle het meer gehou van Dave D in the Bostons. Um, die liekie wat die tyd, uh, uh, wel, wat hulle die tyd gesing het, sy naam is The Legend of Zanadu en uh, dit is ook bekend as Esther is La Leyenda de Zanadu. Dit was geskryf dier Ken Howard en Ike Ellen Blakely en uh, dit is gebaseer op een ander uh, een of ander videospeeliekie uh, eh, iets soos uh, Game of Thrones of so iets wat hy opgebaseer was. Uh, die woorde is uh, baie diep en uh, is ook uh, interessant. Uh, ek het die woorde hier so gebaseer um, ehm, analyseer uh, eh, maar uh, kom ons los dit vir een ander dag wanneer ek weer die liekie speel dan sal ek het vir julle uiteensit ok, ons luister na die groepie na die vier van vijf van hulle en die liekie is A Legend of Azanadu MUZIEK Xanadu, wat hulle vir ons gebring het. Nog, uh, wat mens hulle, uh, western. Jy krij country en western, jy krij western. Dit is hierdie cowboy uh, liekies. En die ou wat vir ons gaan sing, uh, hier is een cowboy liekie, uh, hy is Jimmy Ray Dean. Hy is op 10 augustus 1928 geboore, oorlede op 13 juni 2010. Hy was een Amerikaanse country muziek sanger, televisie aanbieder, acteur en sakeman. Hy was die skepper van eh, die eh, Jimmy Dean Wors handelsmerk. Ja, so hy het Wors ook vervaardig.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 Big John. Big Bad John. Big John. Big John, Jimmy Dean wat vir ons gesing het, of het hy dit gereciteer, ek weet nie, het amper, eh, amper daar jaar is een rap gewees, dis hoe rap geklink het in die oude dag. Ok, Robert Nesmith, eh, Robert Michael Nesmith, hy is 30 december 1942 geboren, 10 december 19, nee, 2021 is hy oorlede. Hy was Amerikaanse muzikant, liedjeskrijver en akteer. Hy was vooral bekend as een lid van die Monkees en een eh, medester van hulle TV-reeks met die naam van 1966 tot 1968. Sy liekie skryf krediete by die monkeys sluit in Mary Mary, The Girl I Knew Somewhere, Tapioca Tundra, 1969, uh, ek weet daar nou al hy toendra betekene omkeer, ek weet eh, Pavarotti sing een of ander toendra, rocco, toendra of sweet, maar in elk geval Circle in the Sky en uh, Listen to the Band uh, boonop het sy liekie Different Dam een treffer vir Linda Ronstadt en die Stone Ponies geword. Ons gaan na hom luister, dit is Michael Nesmith en die liekie wat hy vir ons bring, is Silver Moon. Ten to one is het hier omself geskryf ook. Ek geloof so. See the lazy windmill slowly turning Cutting up the marble canyons of the sky the dust around my feet go churning. Moving with the winds down the highways of goodbye. Daar is hy, Michael Nesmith, en hy het gesing Silver Moon. Um, ons, ja, hierheen kom uit een rolprint, en, ek net sien, ja, die liekie was in 1969, een Hollywood rolprint, Paint Your Wagon, met Lee Marvin, Clint Eastwood en John, uh, John Seiberg. In die uh, eh, rolprint is die liekie dier Harvey Presnell, ges, uh, gesing en uh, ja, kom ons luister, hier uh, doen hy Pernel Roberts die liekie, they call the wind Mariah half Presnel meer klassiek as die ander and fire. The rain is Tess, the fire's Joe, and they call the wind Mariah. Mariah blows the stars around and sends the clouds a flying. Mariah makes the mountains sound like folks were up there dying. Before I knew Mariah's name and heard her wail and whine. I had a girl and she had me, and the sun was always shining. But then one day I left my girl, I left her far behind me, and now I'm lost, so golden lost, not even God by me. Out here they got a name for rain, for wind and fire only. But when you're lost and all alone, there ain't no word but lonely. lost and lonely man without a star to guide me. Mariah, blow my love to me. I need my girl beside me. die, die rolprint self uh, is een baie, baie klassieke uh, rolprint en uh, Paint Your Wagon, dit is waar die liekie vandaan kom, so dit is uh, ook uh, vir uh, vrijdagmiddag is dit een redelike klassieke liekie <laughs> om op te sit. Uh, ek het nou net gewonder, waar is Joy? Hoekom is Joy nie nie, want is amper tyd vir die funny spot en uh, nou ja, toeskryf sy nou daar op die groep en uh, baie welkom vanmiddag by die program Joy. Ek hoop jy geniet so ver en dat jy die rest ook gaan geniet. Ok, sy is daar van Amerika, uh, die dorpie is surprise waar sy is. Ons het nou net geluister na die um, Silver Moon. Nou beweeg ons aan en ene Audrey Landers. Audrey Landers. Sy is geboor as Audrey Hamboe in 18 juli 1956 Amerikaanse actrice en sangeres, vooral bekend vir haar rol as Afton Cooper in die tele televisiereeks Dallas en haar rol as uh, Val Clark is die ander rol wat sy gespeel het in die rolprint weergawe van A Chorus Line van 1985. Landers is in Philadelphia, Pennsylvania geboore. Landers het uh, die eerste keer opgemerk met een country liekie, wat sy op 12-jarige ouderdom geskryf het en uitgevoer het. Nou gedien na 10er jare het sy op een dag drama uh, eh, Somerset opgetree en uh, uh, muziek aan die Juilliard School in New York gestudeer, terwyl sy sielkunde aan die Universiteit van Columbia gestudeer het. Haar uh, speelfilm debiet kom in The Tennessee Stallion 1965 Eh, en dit was in 1978, uh, eh, en dit was ook omtrent die tyd wat sy in Dallas uh, voorgekom het. Nou, ja, um, ons gaan van haar luister. Dit is Audrey Landers, en uh, soos ek sê, ons het nou net geluister na Silver Moon, hier is Silver Bird, 1988, Audrey Landers. MUZIEK Silverbird, Audrey Landers en ek kan sommer dadelijk aan twee ander weergaves uh, een is ons eie um, ehm, Joanna Field ek weet sy sing hom ook en dan is Anne Murray uh, sing ook daar die specifieke liekie uh, Silverbird nou Ja, ons uh, Joy Swartley het nou net, sy is van Amerika, en hy, jy weet, dit, dit gebeur maar so, dat die mense daar <laughs> altyd eerst uh, eh, die nies krij. Uh, hulle is 9 uur achter ons, maar ek sê, hulle is 10 jaar voor ons, met technologie en al die type dinge. En sy het so pas aangekondig dat die skieter in die Charlie Cook um, uh, wel, sy skieterij, uh, is uiteindelik in hechtenis geneem en dit is sy eie pa wat om oorgegeet. Uh, eh, sy, sy pa is ook een predikant van een of ander soort en uh, toe het sy pa om aan die overhede uh, uitgelever en gesê, hier is jylle kalprit en uh, so, ja, jy kom nie weg met dinge nie, ek sê jou, jy jy kan dink dat jy kom weg, maar eh, daar is ivers, ivers langs die pad, gaan iets gebeur waar jy uh, uitgebring word. En uh, ja, so, hy is blijkbaar nou in custody. Ok, dit is tyd vir Funny Spot, en uh, Joy, ek hoop jy is nou al ingeskakel, ek kan nie sien dat jy uh, iets hier so behalwe op die groep. Ehm, um, die een wat ons vandag gaan hee, is een Engelse ene, en ons praat van eh, Bob Newhart. Hy is een sielkundige in die politie eh, eh, mag, en daar is een ou wat op so'n vensterbankie staan, en hy is recht om daar af te spring. Uh, Lyk my sy verliefde het om verlaat of iets in die aard, en uh, nou moet uh, hy as, uh, as sielkundige verlaat, politie-sielkundige met die ou ompraat om nie te spring nie, lieverste saam met hom in te kom binnen toe en vergeet daarvan dat hy sy eie leven wil neem. Kom ons luister, uh, baie komies, hierdie Bob Newhart skets wat hy vir ons bring. Ledge Psychology Ledge Psychology We have had a problem lately in Chicago with uh, people jumping off ledges. We've always had a problem with people jumping off ledges in Chicago. And uh, so many so that the police department has come out with a regulation uh, on how to handle a guy on a ledge. you know, the patrolman on the beat. The first point is never go out on the ledge in your uniform. You see, because the, the image of authority may be just the reason they're out there to begin with. Secondly, you should be very casual and never issue any direct commands to them. See, never antagonize them. And thirdly, and this is really, I suppose, a main point, uh, be completely unsympathetic because basically they want to be talked out of it. So I would like to present a Chicago policeman under this new regulation. He sees a guy on a ledge. He slips into his sport jacket and I think he would probably light a cigarette and then he would walk out on the ledge, something like this. Oh, hi. You, uh, you thinking about jumping, are you? Your first time, is it? Me? No, no, I'm, I'm on my way to work, as a matter of fact. I usually walk around the ledges. I find it kind of helps me unwind. I don't know. You, uh, you don't happen to be in advertising uh, by any chance, do you? Yeah, I was more than a lucky guess. We got a, we got a lot of advertising people out here. Oh, which, which way did you come out, by the way? Did you come out through the window or did you come around the corner of the building? No, the, the reason I asked, uh, there are two other advertising guys on the southeast corner. I thought maybe... no, as, as a matter of fact, I, I didn't get their names. Um, I think one guy had the Edsel account or something like that. You know, you're, you're drawing a hell of a crowd for a weekday. yeah, really. The last couple years, uh, jumping has, has really uh, fallen off. I didn't. I didn't mean it that way. I... no, really, seriously. Uh, you, you take 1929 for example. Uh, you literally couldn't get out on this ledge in 1929. <laughs> no, we, we had people uh, lined up in the corridors just waiting to get out on the ledge. Finally, uh, we finally went to that numbered card system they use in the butcher shop. You, you follow see. well, you see the see the cart down there? Yeah, the, the hot dog stand. That's Sam, the hot dog man. Hi, Sam. How are you? How's how's the what? I just tell him, hell of a crowd for a Thursday, isn't it? Listen, have have you eaten? By the way. Well, don't be so. Uh, two, Sam you, you, want, you want everything on it? <laughs> Uh, two, two with everything, Sam. No, no, to go, Sam, to go. Uh, uh-oh, uh-oh, something turned you in. Yeah, you see, see the, the guys with the net down there? Yeah, they're, they're firemen. Yeah. Uh, oh, I'll give you a little tip there. You, you might kind of edge your way toward the corner of the building, you see. Then they'll start to follow you. Then you run back here and jump. well, they, they get all confused and they start pulling different directions. They'll, they'll never make it back in time, believe me. Don't be silly. I'm glad to do it for you. Now listen, gee, I really ought to be getting to work, you know. Uh, I love to stay around and catch it, but no, don't be silly. Take, take your own sweet time about it. Yeah, that is a long way down, isn't it? You, um, you're kind of chickening out now, huh? That happens quite a bit. Uh, you, you, you have a certain responsibility to those people down there, though. I, I, I some of them in there a half an hour or so, you know. No, no, it's, it's up to you. I mean, uh, if you don't want to, you, you know, you don't have to. Well, all right, sure. Uh, Well, listen, I'll, I'll get in and then, and then you follow me, all right? Okay. Oh, uh, uh, one. Now, where the hell did he go? Ja nee, <laughs> met sikke sielkunde al het die ou besluit, hy wil nie meer spring nie. Uh, ek dink hier die laaste rikkie of laaste sin het om uh, laat herbesluit en hy het toe maar gespring. Ok, dit was Bob Newhart wat vir ons een story daar vertel het, een skets. Um, wat gaan ons nou luister, kom ons kyk, ons gaan aan met die program, The Peanut Butter Conspiracy, ons het baie van hulle gehoor, hulle, eh, hulle het altyd, al hulle plate is meer in een praat trant met muziek wat die Julle weet wat ek meen. Uh, Julle sal hoor die peanut butter conspiracy. Hulle was Amerikaanse Los Angeles gebaseerde psychedelise uh, eh, pop rock groep uit die 1960s. Die groep is bekend vir hoofsanger Baba Robinson en uh, vir een kort tykie vir Spencer Dryden en uh, van uh, Jefferson Airplane as uh, lid van die groep. Ons gaan uh, hulle luister met uh, die liekie wat hulle vir ons doen, of is het een sketch, ook, uh, ach toch, daar so, um, ehm, hold on to what you got, why, because it's good, and it's unders, nee, understanding is hulle ander ene, maar kom ons luister, hier kom, hold on to what you got, peanut butter conspiracy. Thank you. modern day and age. There's far too many of us who leave certain things behind. You know, we don't sit back and try and hold on to our own peace of mind. We should hold on to what we've got because it's good and it's justified. somebody living down your street maybe who tries to fly so high. Now this is the type of person who wants to know all the reasons why. He should hold on to what he's got because it's good and it's justified. I'm gonna try and explain this. Listen to me. If you want to live a better life, if you want anybody else to live better lives, you've got to learn how to compromise. It helps people, it helps. Knowing all the time that you can sit down and hold on to what you've got. You know why? You know why? Because it's good and it's justified. Reach out, reach out for better times. But hold on, but hold on. to What you have got? Because it's good and it's justified. reach out. You can put your hands out, reach out, reach out for better times. You know that you can hold on, hold on, oh man, because it's good and it's so justified. It's good and it's justified. Dit is die Peanut Butter Conspiracy met Hold On To What You Got. Dan Hoener, oh, my ginsling mysiekie, um, ehm, sy is hier so, haar rechte naam was eindelijk Chantel, Chantel van Lee, en uh, sy is geboore in Hasselt op 10 februari 1965, Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland, so dit is al die, uh, wat noem ons, Germaanstaal uh, lande. In 1993 het sy bijgewild geword met woordenloos, Dit is haar eerste groot treffer gewees natuurlijk en ten die einde van die 1990s het sy haar uh, in ander tale beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Nou ons luister vandag na Dana Hooner met een van haar grootes en ook eindelijk ek sal sê so ver haar plate, nee, meeste van haar plate is my ginslinge, maar hierin is staan vir my so bykie extra uit. Ok, dit is 7 reenboe, Dana Wooner, nou prachtige weergawe daar van Danne Wooner. Ek dink die uh, doodelsakke aan die begin uh, dra ook by na die, na die pracht van die liekie. Sy sing so mooi en dan nog die geleide ook. Um, <laughs> ek sê altyd as ek een doodelsak hoor, dit kan vir jou die mooiste klanke lever, maar in verkeerde hande kan die een uh, nachtmerrie wees, een doodelsak. MUZIEK Ok, Middle of the Road, hulle het aanvankelijk in 1967, het hulle ook opgetree as part 4, was ook hulle, eh, en dan later is hulle Los Cargas, voordat hulle op 1 april 1970 by mekaar gekom het met Sally Carr, die meisie met die helium stemmetjie. Uh, uh, sy was die uh, sangeres van hulle, die drummer was Ken Andrew en die lead gitaarspeler Ian McCready en sy broer Eric was op bas gewees om Middle of the Road te skep. Ook van Skotland waar hulle gesikkel het om op dreef te kom, toetrek hulle in 1972 na Italië waar hulle amper onmiddellike treffer in die ABBA-stijl geword het, ja. uh, onder die bestuurderskap van die uh, muziekvervaardiger Giacomo Tosti. Hulle bekendste plaat was natuurlijk die immergroem Chippe Chippe, Cheep Cheep, maar die een wat ons vandag gaan luister van Middle of the Road is onder andere die ene, want dit is een medley wat, eh, van hulle liekies wat hulle in 2001 eh, opgeneem het, gesing dier Sally Carr natuurlijk. Kom hy. Just a little bit lonely so empty me There's gonna be a showdown with somebody he knows. been there a year or so. bekendste Sally Carr, uh, sy wil, ek, ek wil nie ouderdom by haar sitte, maar uh, sy verouder prachtig. Sy, sy lyk goed vir haar ouderdom. Uh, <laughs> vrou hou nie af van as my vir hulle so sê nie, maar ja, uh, vir haar kan ek het sê. Of van haar kan ek het sê. Ok, ons het net nou toe ons uh, vir uh, Danne Hooner geluist, die uh, Nederlandse Belgische uitspraak uh, is, is vir my uh, uh, prachtig. Toe dog ek, ok, wacht, kom en sit hier die volgende plate op. <clears throat> Dit is ook in Nederlands en, uh, ach toch, uh, leid die voor nou, um, ek gaan my net op my doodruk. Uh, ok, dan uh, Eh, soos ek sê, eh, de, de, eh, gaan die volgende twee plate, al twee, is Nederlands, die eerste een is dier Heile Ne Roulis, uh, soms net naam die persistence, ne, uh, gebore 20 december 1966, Franse actrice en sangeres, vooral bekend vir haar hoofrol in die tv-sitcom Heleine, uh, eh, et les garcons. Uh, eh, Helen, die seens, dit is wat het beteken, saam met Sebastien Rog. Die een wat ons gaan luister van Helen is um, Amour Secret. Dit is een Amourse geheim, eh, denk ek. Amour Secret. Ok, <laughs> hier kom hy. En dan daarna sal ek julle vertel van Lisa Delbo, die tweede ene wat ons gaan in Nederlands speel. Lekker luister, hier kom hy. hy, dit was Aline Rolles wat daar vir ons gespeel het en sy uh, het gesing Amor Secret. Uh, ja, nee, hy oproep was toen my, my, tuin, my tuinman en uh, hy sê hy sal nu ongelukkig nie morgen kan opdaag nie. Hy het nie probleem met my nie. Um, so, hy is uh, jammer vir die interruption daar. Um, maar hy weet nie, ek sal uit nie. Ok, die volgende ene, op, o, ek het julle gesê, ek het julle na die ander damiekie ook vat, ook een Nederlandse, uh, Lisa Delbo, gebore as Reinhilde Goossens op 9 juni 1961 in Moppertingen, dit is in België, is een Belgische zangeres, selfde as Dana Hoener, sy is ook Belgies, uh, wat gewold is in haar eie land en ook in Duitsland, Lisa Delbou is een Vlaamse sangeres wat dikwels in Nederlands sing, maar is bekend daarvoor dat sy ook liekies in ander tale opneem. Sy het in België in die Eurovisie eh, Songfestival 1996 verteenwoordig met die liekie Liefde is een kaartspel, waar sy 16e geëindig het. Sy het een eh, du duet saam met haar medebelg, Helmut Lotti, het sy opgeneem. Maar die enekie wat sy nou vir ons gaan sing, is natuurlijk Doris Duiseliekie, Keisera, Sera, maar dit is nou een Nederlandse weergave daarvan. Kom ons hoor. daar mijn grote liefde was, vroeg ik hem zachtjes, wat krijgen wij? Soms mama, hoe zal het gaan? Word ik een filmster of een prinses? Dan kijk ik haar teder Daar sê, net omdat ek so bykie Hollands of uh, Nederlands dan wil gehoor het, het ek nou daar die twee opgesit. Ok, nou volgende op die draaitafel is uh, baie, uh, ek het hom in die verlede het ek om baie gespeel, ek het hom eindig langklaas gespeel, en dit is in 1973, was die vrou, was sy deel van die groep The Brannigans, uh, sy deel geneem aan die eerste selectie vir die Eurovisie Song Festival, met die lied Fadoo Fadoo, wat teken long long ago. Hulle het uh, vierde uit acht deelnemers geëindig. Nou, dit is nou acht finaliste natuurlijk, is nie net acht wat ingeskryf het nie. Twee jaar later is hy dier die RTL gevra om Luxemburg ook te verteenwoordig uh, in die uh, eh, Erevisie in Swede. Nou, Geraldine Brennigan het uh, die toilet gesing en haar voornaam gebruik, uh, net haar voornaam, om te onderscheid tussen die Geraldine Brennigan wat in 1967 ook aan die Eurovisie competitie deelgeneem het. Nou ons gaan na luister, nou kom ons maak het sommer twee vir Geraldine. Uh, ons gaan luister na um, Take Me Back en dan die ander ene is die ene wat sy op die Eurovisie gesing het Forever and Ever. Luister lekker, hier kom hy. Mm -hmm. welcome back the tears. I treasure all my memories like souvenirs, and I start remembering. It seems like yesterday among my friends and family, and the love that I knew there richer than I've ever been. A millionaire. Gone are those happy days. So very far away. Oh, how I miss those days. And the simple ways we once knew. sang Geraldine Brannigan en sy het eerst gesing Take Me Back en toe Forever and Ever, al twee groot treffers gewees. Nou, um, Glenn Travis Campbell was gebore op 22 april 1936 en hy is oorlede op 8 augustus uh, eh, 2017. Glenn was Amerikaanse kitaarspeler, sanger, liekieskrijver, acteer en televisiegasheer hy was uh, vooral bekend vir een eh, treffers, een eh, reeks trefferliekies in die 1960s en 70s en vir die aanbied van die Glen Campbell Good Time Hour op CBS televisie van 1969 tot 1972. Hy het 74, nee, 64 albums het hy vrygestel in, in een loopbaan oor 5 dekades uh, en meer as 45 miljoen plate wereldwijd verkoop Ons gaan van hom luister en die liekie sy naam is Galveston. Galveston, oh Galveston I still hear your sea winds blowin' still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing. watch the cannons flashing. I clean my gun and dream of Galveston. I still see her standing by the water. Standing there looking out to sea. And is she waiting? where we used to run. Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying in the sun. Galveston, at Galveston. Glenn Campbell daar, uh, moet uh, Galveston, en uh, ja, um, hy het, moos die dueling banjos het hy ook gedoen, hy het hele klomp groot groot treffers op die um, kaarte gehad. Nou kom ons by Suid-Afrikaanse sangeres en haar naam is Corlia, Corlia Bote natuurlijk, Afrikaanse sangeres wat saam met Rudy Klaas te moos destijds opgetreed, um, ja, kom ons na haar en de, haar groot treffer is uh, Swart Koffie, onthou julle om, hier kom Corlea Boda. Is jy bitter goud? weet ek jy is 'n net weer my uh, mening dat Corlia is sonder twyfel Suid-Afrika's meest talentvolle dames sangeres. Sy en Neonel en ek sê dit elke keer as ek een van hulle twee speel. <clears throat> dit, da, hulle loop oor van talent, die twee van hulle. Ok, nou wie gaan ons, oe, hierdie ou, hy is nou een talentvolle skryver, liekie skryver en uh, dichter en een, ja, hy het een woordeskat uit die wereld en ek praat van Josiah, Josiah Winslow Groben, gebore februari 27, 1981, is Amerikaanse sanger, liekieskrijver en acteur, sy eerste vier solos uh, is gecertificeer as multi-platinum en hy is in 2007 as nummer topverkoper kunstenaar in die Verenigde Staten geluist met meer as 22,3 miljoen plate. Nou, vanaf 2022 het hy meer as 25 miljoen plate wereldwijd verkoop. Nou ja, vir hom sal ek nou weer sê, dit is nie sy sangvermoe nie, maar liever sy skryfvermoe wat hom op die kaart te plaas. Ons luister na Josh Groban met daai ene, ja, The Impossible Dream. To dream The Impossible Dream. To dream will fall to bear with unbearable sorrow and to run where the brave dare not go to ride the unrideable wrong and to love chased from afar to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march, march at the head. heart will lay peaceful and calm when i lay to my rest, and the world will be better for this than one man scorned and covered with scars. down some courage to reach the unreachable Robin, soos ek sê, a meer intellect as a vertoon uh, ster, maar uh, hy val in die kategorie van albei, baie, baie kunstig. Ok, nou, kom ons sê eers vir julle, uh, eh, vanavond om 6 uur behoort, ek hoop Rudolf het, het, het sy, sy, sy werklading uitgezorgd, dat hy uh, uh, vandag beskikbaar sal wees, vir sy program, wat 6 uh, eh, uur begin, ja, 6 uur tot on, ongeveer 9 uur, half, half 9 daar rond, um, ehm, het eh, bied hy aan op spoed. Baie interessante gesels, baie interessante mense wat vir hom luister, baie mense, baie uh, interaksie tussen hom en die luisteraars, um, en uh, ja, jylle wat uh, versoeken het of boodskap het, kan so lang kyk op ons uh, voorblad, op die uh, wat noem ons daai uh, die die webblad, noem het maar so en daar sê julle sien een boodskap aan die atelier gaan kyk daar en dan sien julle daar een eh, boodskap aan atelier en dan sien julle Rudolf sy naam daar so en dan stuur julle vir hom daar wat julle graag wil hoor of wat julle graag wil sê hy sal julle goed uitsaai hy doen dit altyd en hy bly bezig tot hy allemaal sy versoeken en boodskappe klaar uitgesaai het. So, uh, al gaan ons hier na 11 uur sy kant toe, hy sal daar wees. Ok, dit is de, eh, op, op uh, Ramkat Radio. En dan op die ander stasie, Radio Eendrag, is DJ Doep. Hy het een program by name um, Gooi Milies. Gooi Milies en hy gooi milies vanaf 7 hier, uh, hy sê, eh, hierdie is boermusiek, en boermusiek waar die voete gaan laat jik, met hom, DJ Doop, heruitsending is saterdag vanaf 12 uur, hy sê, moet het nie mis nie, lekker skoffel, en ja, dan eh, moet jylle daar inskakel om na hom te luister ook, lekker lekker boermusiek, en uh, vir een saterdag aand. Vooral as jy een vlammiekie daar in die achtergrond het, maak seker jy sluit aan of jy eh, skakel in. Right, ek stap aan en ons kom nou by. Um, ja, Keeping the Dream Alive, Muncher Vrijheid. Luister lekker, Keeping the Dream Alive. sy, Keeping the Dream Alive. Ok, ons sal nou vannig moet deurgaan, hier is nog een hele paar liekies, en die tyd is beperk. Uh, kom ons luister na Modern Talking, en die liekie wat hulle vir ons bring, Brother Louie. the see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. was hy, oops, dit was nou gewees, Modern Talking Brother Louis, en ek het om, wel, hy het omself kort gesnui daar so, en toe spring die volgende ene sommer dadelijk op. Uh, kom ons luister dan na die volgende ene, en kom ons luister na die uh, groep, is The Sting. Sting bring vir ons, um, ehm, met, so, ooh, gats, Ja, ok, kom ons speel om sommer daar. Uh, hier gaan dinge nou dier mekaar hier so, uh, eh, om het ek haastig raak. Jy sien, is my skuld. Sorry man. Um, dit is uh, Every Breath You Take van Sting. Kom ons luister. Thank you. breath you take. <clears throat> die volgende ene is CCR. Nou vir wat staan CCR? Natuurlijk Credence Clearwater Revival. En die, ja, dis een wat ook ook langlaas gehoor het. Uh, Lodi. Onthou jylle van Lodi? Hier kom hy van Credence Clearwater Revival. MUZIEK just about a year ago. I said I VCR, Stuck in Lodi Again. Mireille Mathieu, Acropolis Adieu. En de vernamen hierdie liekie kan mens die sterkte van haar stem mooi uh, luister en uh, opmerk. Hier kom sy. MUZIEK Ce soir le vent vient de la mer. Ah! As hy, ek moet ongelukkig, moet ek nou sê, bye bye, ek sê, jylle moet lekker slaap, en jylle moet een lekker nawek hee, uh, eh, allemaal wat ingeskakel is, die wat nie ingeskakel is nie, oe oe, ek sien zwaarigheid wat voorlee, uh, vir die nawek wat voorlee vir hulle. Um, ehm, ongiere weer, en uh, donder weer, en ach nee, dit is net nie plesier nie, ek is blij ek is nie een van hulle nie, en, en wees blij dat jylle hier is, dan gaan jylle nou een wonderlijke naweek verder hee, en uh, ja, as jylle vanavond verder gaan keier, gaan braai en so aan, uh, speel so met die potgooi van die muziek. Uh, ek hoop jylle het opnames gemaakt, en uh, as jylle opname wil hee, ek enige tyd, ek is nie synig nie, ek stuur uh, na jou uh, e-post adres toe, of na jou uh, WhatsApp adres toe. Ok, dank jylle jylle geluister het, Uh, Albert, daar van uh, Veldrif, ek sien jy is ook al ingeskakel een lang tyd en jy luister saam en uh, dit lyk as hoe jy dit ook geniet. Ek is bly. Ek gaan uitspeel, kom ons kyk waarmee. Ja, ons het net nou Sting, Every Breath You Take. Kom ons speel uit met The Air That I Breathe. So, dit is Breath and Breathe and, uh, dan het ek sommer nog een hier so. Ja, hoekom nie? Um, ook iets moet uh, eh, breathe te doen. Nee, ek sien hoe my nou nie. Every breath you take van die police. Yes. Ja. Oké, okay. so, ek gaan met die drie, of met die twee gaan ek uitspeel. Uh, Simply Red en The Police. Lekker naweek, uh, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Ek speel uit, hier kom twee liekies. MUZIEK of anything.